บุ๊กทูสี่สิบเก้าคิร์ตคุสคิร์ตคุสกีฬาสปอร์สปอร์คุณออกกำลังกายไหมสปอร์ยาพยอร์มุสุนสปอร์ยาพยอร์มุสุน ค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย Evet, hareket etmeliyim. Evet, hareket etmeliyim. ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Bir spor kulübüne gidiyorum. Bir spor kulübüne gidiyorum. เราเล่นฟุตบอล Futbol oynuyoruz. Futbol oynuyoruz. บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Bazen yüzüyoruz. Bazen yüzüyoruz. หรือเราขี่จักรยาน Veya bisiklete biniyoruz. Veya bisiklete biniyoruz. มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา Şehrimizde bir futbol stadyumu var. Şehrimizde bir futbol stadyumu var. แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Saunalı bir yüzme havuzu da var. Saunalı bir yüzme havuzu da var. และมีสนามกอล์ฟ Ve bir golf sahası var. Ve bir golf sahası var. ทีวีมีอะไรดู Televizyonda ne var? Televizyonda ne var? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Şu anda bir futbol maçı var. Şu anda bir futbol maçı var. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Alman takımı İngilizlere karşı oynuyor. Alman takımı İngilizlere karşı oynuyor. ใครกำลังนำ Kim kazanıyor? Kim kazanıyor? ดิฉันไม่ทราบค่ะ Haberim yok. Haberim yok. ตอนนี้เสมอกันอยู่ anda berabere. Şu anda berabere. ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม Hakem Belçikalı. Hakem Belçikalı. ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Şimdi bir penaltı var. Şimdi bir penaltı var. เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Gol! Bir sıfır. Gol! Bir sıfır.